Nakşi bende gülüyüz yahu ya Allah Dost bağı bülbülüyüz la ilahe illallah Dost bağı bülbülüyüz la ilahe illallah Hasbi Rabbi Cellallah Mağfi kalbi gayrullah Nur Muhammed sallallahu La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah Nakşibendi pirimiz yahu ya Allah Hakka çıkar yolumuz la ilahe illallah Hakka çıkar yolumuz la ilahe illallah Hasbi Rabbi Cellallah Mağfi kalbi hayrullah Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah Sürmedir gözümüze yahu ya Allah Nakş olur gönlümüze la ilahe illallah Nakş olur gönlümüze la ilahe illallah Hasbi Rabbi Cellallah Ma fi kalbi gayrullah Nur Muhammed sallallah La ilahe illallah Hasbi Rabbi Cellallah Ma fi kalbi gayrullah Nur Muhammed sallallah La ilahe illallah Nur Muhammed sallallah La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah